Iesiet sveicināti radio klausītāji, skan raidījums ielūdz Grigors skolu pie mikrofona mācītājs Ārts Drujets. Vispirms mūsu šodienas raidījumā par to, kas jauns Svētā Grigora kristīgās kalpošanas skolā, pasākumus, kuriem jūs arī esat aicināti piedalīties. Pirmdien pulkstens 22. skolas kapelā Tezē lūkšana. Otradien pulkstens 18.00 skolas kapelā Gregors skolas dievkalpojums. Dievkalpojumā ar mūziku un lasījumiem kalpo skolas studenti. Visi mīļi aicināti! No 14. janvāra līdz 28. janvārim skolā viesosies teoloģijas doktors Roberts Rozīns. Profesors studentiem lasa lekcijas par teoloģijas vēsturi. Uz lekcijām aicināts ik viens interesants. Sīkāku informāciju par skolu var iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola@ gregors.lv. cerība ir mana banga pret krastu. It kā parasta lieta, taču tik neparasta. Nākdams tik ilgi un tālu, nu esi pienācis klāt. Dzēja ir valoda, kurā visu var sarunāt. labākais un arī turpmākais starp mums. Būs ne mazāk, ne vairāk kā noslēpums. Varbūt pirms tevis tā bija mana iegriba vai griba. Taču tā var iemiesoties vien dieva mīlestībā. Oh, oh, oh. Oh, oh. Klausies, nerunās, bet manos dzējoļos rāmos. Tie ir dieva darbi, man nepiepildāmie. Klausies, nerunās, bet manos dzējoļos rāmos. Tie ir dieva darbi, man nepiepildāmie kad manis vairs nebūs vien pantu lēveri plīvos. Kad zini tavs tēvs, tomēr vēl kaut kur dzīvos. Un kad manis vairs nebūs vien pantu lēveri plīvos. Kad zini tavs tēvs, tomēr vēl kaut kur dzīvos. teizera griezienā rakstīts. Mans zobens nekad vairs neatgriezīsies makstīt. Esmu izgājis karā ar šo ugunīgo pļāvu. Ne tikai ar savu, nu jau arī ar tavu. Oh, oh, oh. Oh, oh. oh, oh. zinātu daudz, cik šī pasaule smaga. Nu, divi tādi brāli, jūs jau esat melns aiz nāga. Tas ir tik daudz celt kopā kaut nieku. Nebīsties skumjus, skumsti dievam par prieku. Balsis nerunās, bet manos dzējoļos rāmos. Tie ir dieva darbi, man nepiepildāmie. Klausies, nerunās, bet manos dzējoļos rāmos. Tie ir dieva darbi, man nepiepildāmie kad manis vairs nebūs vien pantulē veri plīvos. Tad zini, tavs tēvs tomēr vēl kaut kur dzīvos. Un kad manis vairs nebūs vien pantulē veri plīvos. Tad zini, tavs tēvs tomēr vēl kaut kur dzīvos. Uzklausīsim Dieva vārdus no Pāvila 2. vēstules Timotejam 3. nodaļas. Un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēja padarīt tevi gudru, ka tu iegūsti pestīšanu ticībā, kas sakņojas Kristo Jēzu. Ik katrs Dieva iedvesmots raksts ir arī noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Zīmīgi, ka šie vārdi, kurus mēs parasti esam raduši lasīt attiecībā uz visu bībeli, uz visiem svētajiem rakstiem, primāri tajā brīdī, kad viņi tika rakstīti, viņi tika rakstīti par veco darību. Tajā brīdī, kad šis vārds, jaunā darība, ko mēs tikko lasījām, tajā brīdī vēl tikai tappa, šie vārdi tika teikti par to, ko šodien mēs pazīstam kā veco darību. Protams, nav jau runa par to, ka jaunā darība nebūtu dieviedvesmot vai ka jaunajā darībā nebūtu gudrība un pestīšana, evaņģēlijas, tieši otrādi. Tā tur ir. Taču ļoti skaidri šajos vārdos mēs varam pamanīt šo būtisko un lielo uzsvaru uz veco derību kā uz avotu, kurā mums ir iespēja saņemt gudrību, saņemt pestīšanu, saņemt mācību, vainas pierādīšanu, labošanu. Beig beigās mēs varam saņemt tajā audzināšanu taisnībā, lai mēs būtu pilnīgi un sagatavoti katram labam darbam. Un tie vārdi, ko apustulis Pāvils jaunajā derībā saka par veco derību. Mūsu šodienas raidījuma temats ir vecā derība. Ļoti bieži, manuprāt, mēs varam pamanīt varbūt savās un bieži vien arī citu kristiešu dzīvēs, ka vecā derība bieži vien salīdzinoši ar jauno derību it kā paliek ārpus iekavām. Bieži vien var paskatīties uz vienu kristiešu bībeli Un tu redzi, ka tur jaunās darības lapus ir tādas krietni melnas, psalmi varbūt vēl ir drusku tāda tumšāka, var redzēt, ka vairāk lasīt, bet pārējā vecā darība bieži vien ir gluži svaiga. Var redzēt, ka viņa īpaši daudz nav šķirstīta. Un droši vien, ka tas varētu radīt jautājumu, kādēļ vecā derība bieži vien ir kā tāda, varbūt mazliet pārspīlēt, sakot, varētu teikt, aizslēgta grāmata kristietim. Kāpēc bieži ir tā, ka jauno derību kristietis lasa, saņem, tiek uzrunāts, pārliecinoši viņš ir gatavs teikt, ka tiešām tas ir Dieva vārds, kas uz viņu runā. Bet jautāts par veco darību, pēkšņi iestājas tāda bišķi nērta pauze, un liekas, nu, jā, es zinu, ka tas ir Dieva vārds, es zinu, ka tā ir taisnība un patiesība, un ka Dievs to ir tā ir runājis, bet kaut kā ikdienā man īsti tas nelasās. Kaut kā ikdienā es vairāk tomēr palieku un esmu un dzīvoju tikai un vienīgi tajās bībeles lapusēs, kas ir redzamas otrajā bībeles trešdaļā vai pat ceturdaļā. Lai runātu par šiem jautājumiem vairāk, ko nozīmē mūsu kristiešu dzīvē vecā derība, kāda ir tās jēga, kāda varbūt ir lielākie un būtiskākie jautājumi, ar kuriem mēs saskaramies, runājot par veco derību, šie raidījumi veltīsim tieši šai vienai tēmai – vecā derība. Un kā parasti vispirms sāksim ar aptaujām. Cik svarīga tavā dzīvē ir vecā derība? Nu, mm, ir svarīga. Vairāk tas, man liekas, pasaules radīšana, psalmi, psalmanu pamācības. Vēl tas, kad, nu, lasot, var saprast, ka nekas jau nav mainījies, ar ko cilvēki dzīvoja tajā laikā, tas arī ir mūsdienās. <laughs> tas varbūt tāda arī tad mierinājumu vairāk un stiprinājumu dod. Tikpat cik jaunā. Tā kā, ja nebūtu vecās derības, tad nebūtu arī jaunās. Visa jaunā derība pamatojas vecajā derībā. Un Es domāju, ka nevar nosvērt, nošķirt svarīgāk vai mazsvarīgāk, jaunā vai vecā. Tad abas lietas ir nozīmīgas un fundamentāli svarīgas. Vecā darība manā dzīvē ir tikpat svarīga kā jaunā darība. Bez vecās darbības nebūtu jaunā darība. Tas tāpat kā tā ir mūsu vēsture. Bez pagātnes nebūtu mēs šodien. Vecajā darbībā ir ļoti daudz piemēru, kas noder man dzīvot šodien, pamāca mani, iedrošina mani un arī caur veco derību, lasot veco derību, ir prieks pēc tam lasīt jauno derību, jo tu redzi, par ko vecajā derībā tika runāts, par ko tika sludināts, un ka tas ir piepildījies, ka Dievs ir piepildījis savu apsolījumu. Vecā derība mums atklāja, kā mēs radāmies, Tas ir ļoti, ļoti svarīgi man, jo <laughs> joprojām ir cilvēki, kas domā, ka mēs esam nākuši no mērkaķiem vai no sprādziena, vai vēl kādā veidā ir radusies pasaule. Bet vecā eh, derība skaidri parāda, kā tas ir noticis ar Dieva roku, ar, ar Dieva vārdu. Un, protams, daudz tādas lietas ir, kā mēs esam kļuvuši par cilvēkiem, <laughs> tā varētu teikt, kā ir mūsu šodiena, tāda, kāda viņa ir šodien, pateicoties tam, kā mēs esam dzīvojuši visu šo laiku tad veco derību un, un šodien. Vecā derība ir pamats visai Bībelē. Mēsīs gaidīšana mm, ir svarīga, ļoti svarīga. Nē, es mēģināju tikai ar jauno derību iztikt, bet vecā derībā es atradu lietas, kas uz maniem runā šodien. Dieva vārds ir dzīvs, arī no vecās derības. Man viņa liekas ļoti interesanta grāmata, jo viņa, man liekas, daudz vairāk ir saistīta ar šo zemes dzīvi jaunā derība ir mazliet tāda, kur teiksim, Jāņa evanģēlīja lasot, nu, liekas, nu, tāda filozofijas augstuma. Bet vecā derībā ir daudz kas tāds, kas ir ļoti dzīves, pilns ar emocijām. Man īstenībā ļoti patīk. Un, Man liekas, vienmēr ļoti interesanti, ja es varu sasaistīt kādu vecās derības notikumu ar šodienas dzīvi, ka es, piemēram, dzirdu kādu sprediķu vai kaut ko tādu. Tie bija viedokļi, kurus dzirdējām, aptaujājot kādus cilvēkus mums tūmā, un lai ietu šajā tematikā vēl dziļāk un tālāk, mēs aicināsim uz sarunu mācītāju Edgaru Maži, kas Grigors skolā nu pat nesen ir beidzis lasīt lekciju kursu, kas tieši tā arī sauc ievads vecajā darībā. Sakiet, vecā darība arī šodien lielai daļai kristieši ir palikusi tāda aizslēgta un nesaprotama grāmata. Kāpēc tas tā? Nu, no vienas puses, vecā derība ir tāda bieza grāmata. Ja mēs paskatāmies, tad no visas Bībeles apmēram divas trešdaļas aizņem vecā derība. Tā tipiskākā kļūda, ko cilvēki izdara, viņi sāk lasīt. Pirmā mūzes grāmata viņa tā daudz maz izlasa, viņa iet. Otrajā mūzes grāmatā līdz baušļiem arī vēl tā daudz maz, bet tad, kad otrās mūzes grāmatas beigās Dievs sāk dot mūzumu norādījumus par derības šķirsta celtniecību un par sajiešanas telts celtniecību, tad tas viss apstājās. Un kur nu vēl trešā mūzes grāmata, kur ir visu upurēšanas likumi, Es teiktu tā, ka šodienas cilvēkam varbūt ir grūti lasīt veco derību, ja nav ne mazākā priekšstata par tā laika kultūru, vēsturi. Varbūt tad ir jāmeklē kaut kāda palīga līdzekļa, lai labāk saprastu to, kas ir vecajā derībā. Bet, nu, psalmus jau kristieši ir paņēmuši gandrīz kā savu grāmatu, varētu teikt, pielikuši klāt jaunai derībai. Es domāju, ka kristieši lasa arī Salamana pamācības, un uh, droši vien arī vienu un citu praviešu grāmatu. Bet kopumā ņemot, man šķiet, kristiešiem pietrūkst motivācija uh, lasīt kaut ko vairāk. Es pat es neesmu tajā izjūtā, ka visi ļoti lasa jauno derību. Es iedrošinātu lasīt disciplinēti un mēģināt lasīt bībeli nodaļu pa nodaļai no viena gala līdz otram. Bet ko darīt ar tām grūtajām vietām, kur ir runa par kariem, vai arī tas gadījums, kad Abrahamam ir jāupurē savs dēls Īzaks? vecā derībā ir grūtas raksturvietas, nenoliedzami. Nu, es saku tā, ja kari, tad uh, pirmajā brīdī mums liekas, kā tas ir savienojums ar Dieva mīlestību. Jo, ja jau Dievs ir mīlestība, tad šajā pasaulē kariem nevajadzētu būt. Uh, bet mēs redzam, ka vecajā derībā ir vismaz divi veidi kari. Viens ir šis aizstāvēšanās karš, kad izrēliešiem ir sevi jāaizstāv, kad viņiem nāk virsū citas tautas. Un otrs ir varbūt ļoti grūti šodien saprotams, bet šis fenomens par šo iznīcināšanas karu, kur pirmajā brīdī liekas, ka Dievs vienkārši pavēla noslaucīt vienu un citu tautu no zemes virsmas, bet nu, jāsaprot arī, ka šīs kanāniešu tautas bija ļoti tādas nu, izlaidušās, <laughs> tā latviešu labāk būtu teikt, ne tikai ar savu dievu sistēmu, bet, nu, piemēram, viņi upurēja savu pirmdzimto dēlu vai bērnu, kas ir piedzimis. Un es domāju, mums arī būtu ļoti grūti dzīvot blakus, ja kāda tauta Latvijā sāktu praktizēt to, ka mūsu acu priekšā tur vai nu kaimiņš savā dārzā uztājas altāri un, un nogalina savu dēlu un, vai meitu un sadedzina viņu. Drīzāk es teiktu tā, ka šī iznīcināšanas kara ir kaut kādā veidā šo pagānu tautu degradācijas augstākā pakāpe, aiz kuras vairs mēs pat teiktu, tādas normālas cilvēciskas attiecības nav iespējamas. Protams, ir grūti lasīt šos tekstus tādā pacifista garā, ka mēs teiktu, nu, jaunā derība tomēr Kristus ienes tādu interesantu aspektu. Viņš patiesībā aicina uz pacifismu. Tādā labā nozīmē sakot, ka tas, kurš zobenu ņem, tas arī no zobena krīt. Tajā pašā laikā, es domāju, arī Kristus vārdā Visā vēsturē ir izdarītas arī ļoti lielas kara darbības, gan šie krustneši, kas ir nākuši, gan arī patiesībā, es domāju, tas arī ir tas pārprastais, ka mēs tomēr esam ļoti daudz ielasījuši Bībelē iekšā savas paša domas un tad uzdevuši to par Dievu prātu. Un, bet, teiksim, par Abrahāmu un Īzāku, es domāju, nu jā, tā bija. Abrahāms zināja, ka tā bija pagānu dievu prakse, ka viņi pavēlēja upurēt pirmdzimto. Un es domāju, ka šajā gadījumā tas pārbaudas brīdis ir ka Abrahamam tagad ir jāsaprot, kas te īsti notiek, vai tiešām Jahve arī pieprasa to pašu, ko šie pagāni dievi. Abrahams ir gatavs pildīt arī šo pilnīgi neloģisko pavēli. Protams, Bībeles pētnieki, kādi liberāli pētnieki saka, nu jā, tā jau bija praksa, to jau viņi paši darīja, tāpēc viņš tik viegli to darīja. Bet es nedomāju, ka Abrahams to viegli darīja. Tā bija milzīga spriedze. Drīzāk es domāju, šis notikums apliecina to, ka Dievs patiesībā nekad nav prasījis pirmdzimtā bērna upuri, bet ka bieži vien cilvēks cerēdams, vēlāk Mihas grāmatā ir interesanti, ka autors saka, nu, kā tad lai es iegūstu labvēlību, vai man ir jānokauj savs pirmdzimtais, un Dieva atbildi ir nē. Tev būs darīt citas lietas, tev būs taisnība savā dzīvē, parādīt žēlastību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Tā kā es domāju, vecā darība ir arī tāda cīņa starp šo, no vienas puses šis rituāls, kas ir upurēšana, un otrs puses ir satieksme. Un tad, kad tā sirds attieksme iepratī dievam pazūd kaut kur, tad iesēm ir jāsaka, Dievs caur iesēju saka, man nepatīk, ka jūs vispār nākat manos pagalmos, ļaujiet, lai labāk zālīt tur aug, bet tā jūsu nākšana, tās jūsu rokas, kas ir grēka asinīm, apklātas. Tās nu, man nemaz nepatīk. Jūs cilājat un kvēpinat man, man riebjas, Dievs pasaka. Un nevis tas, ka Dievam rieptos šī upurēšanas sistēma, bet gan tas, ka cilvēku sirdis ir kļuvušas augstas un nejūtīgas. Jūs jau arī teicāt, ka cilvēki ielasa iekšā bieži savu pieredzi, bet kā ar baušļiem, teiksim, desmit baušļus mēs tā kā esam paņēmuši, pārējos baušļos mēs esam tā kā atmetuši. Kā var zināt, kaut kā tas šķirot to Dievu vārdu vai nē, kāpēc tā tas ir? nenoliedzami. Es domāju, mēs lasām Dievu vārdu, un Dievs ir uzticējies tādā mērā cilvēkiem, ka vispirms viņš ir ļāvis cilvēkiem, viņa izredzētiem cilvēkiem pierakstīt to, ko viņš ir gribējis pateikt. Un es nedomāju, ka tā pierakstīšana notika tā, ka vienkārši Dievs tur tā kā morzas sābets tur diktēja, un <laughs> cilvēks lejā klausījās un pierakstīja tad Dievam būtu pilnīgi pieticis ar vienu cilvēku. Viņam nevajadzētu katrai grāmatai gandrīz savu autoru. Dievs ir uzticējis cilvēkam pierakstīt savu atklāsmi, un Dievs ir uzticējis cilvēkam arī lasīt savu atklāsmi. Un, ja ņem vērā, ka cilvēks ir grēcīgs, tad mēs varētu teikt, ka gan pirmajā, gan otrajā gadījumā rodas problēmas. Problēmas ar to, kas tad īsti ir Dieva vārds, vai Dieva vārds ir burts, tas, ko mēs lasām, Man šķiet, ka dažreiz kristiešiem ir problēmas, ka viņi ir sākuši pielūgt nevis dievu, bet pielūgt Bībeli, grāmatu, to tekstu. Viņi saka, tas teksts ir svēts un nemainīgs, un tur visi burti ir svēti, bet eh, būsim godīgi, jebkurš tulkojums, jebkurš tulkojums savā ziņā ir komentārs ir cilvēki, kas uzskata, ka dieva inspirēts ir tikai senebreju teksts vecajā derībā un sengrieķu teksts jaunajā derībā. Nu, tad mēs varētu teikt, nu, tad mēs lasām kaut kādu otro nolējumu, vai trešo, vai piekto. Un tas ir vēl viens fenomens, ka dievs savu vārdu ļaujot tulkot Es domāju, cik tas ir labi, ka Dievs nesaka, visiem jāmācās ebreju valoda. Un, ja jūs neiemācāties ebreju valodu, jūs man atklāsiet, nesapratīsiet. Ļaujot savu vārdu tulkot, Dievs pilnībā kontrolē to situāciju, un, un viņš zina, ka tulkojot rodas kļūdas, un pārrakstot manuskriptus rodas kļūdas. Bet šīs kļūdas nav tādas, ka tā bilde tiek sabojāta. Tas ir apmēram tā, ka, teiksim, dažreiz saka, nu, pamani desmit atšķirības starp vienu un otru bildi. Ja? Bet tā bilde ir tieši tā pati. Tur varbūt ir kaut kādas niansītas, varbūt kaut kāds radziņš, vai <laughs> kaut kāds rullītis, vai kaut kas tur viena matu sprodziņa ir varbūt savērpusies, un mēs sakam, tā ir atšķirība. Bet tā bilde ir tāda pati. Tas cilvēks jau tajā bildē nav izmainījies pēc būtības. Tās ir tādas nianses. Un no tā nav jābaidās, ka, piemēram, ir dažādi manuskripti un ka vienu un to pašu tekstu var iztulkot dažādi. Es teiktu, tā man tas tikai bagātina. Tajā pašā laikā runājot par baušļiem, es domāju, Nu jā, mēs esam paņēmuši desmit baušļus, bet mēs esam viņus modificējuši pēc mūsu izjūtas. Mēs svēto dienu esam uh, nosaukuši par svētdienu, kaut gan vecās darbības kontekstā tas bija sabats, un joprojām tas ir sabats. Ja, ja jūs jautājat uh, vienam ebrejam, viņš teiktu, kāda svētdiena. Jā. Un tajā pašā laikā Es domāju, Dievs zina arī to. Un tas nav jautājums par to, ka tagad debesu valstības durvju priekšā <laughs> tagad Dievs pārmest un sacīt. Tam ir, tam ir atkal sava lieta. Es domāju, ka kristieši jau pirmos gadu desmitus centās turēties pie šīs ebreju kopienas, bet tad viņus spieda laukā, un tad ienāca arvien vairāk pagāni kristīgajā tradīcijā, kuri nekļuva par ebrejiem, kuriem nevajadzēja apgaizīties, kuriem nevajadzēja pieņemt kaut ko no ebreju dzīvesveida. Nu, tā traģika ir tā, ka kristīgā baznīca tomēr ir aizmirsusi savas saknes. Mēs tomēr esam, ja tā varētu teikt, uzpotēti uz šī ebreju celma. Jo arī Kristus bija ebrejs pēc tautības, viņš nebija kosmopolīts. <laughs> Ja? Un tāpēc nu, forši, ka šodien ir kādas kustības, kas varbūt cenšas to ebreju mantojumu kaut kā atsvaidzināt. Bet tā problēma, kur es redzu šajās kustībās, ka viņi noiziet nu tādā ebreju slavināšanā, viņu mantojuma slavināšanā, ka tur vairs nav šī objektīvā skata, ka šodien Izraēla tauta nav sinonīms Dieva tautai Izraēlas, kas bija vecajā derībā. Un tad vēl jautājums, kur mums kā misionāriem ejot pie cilvēkiem lietot veco derību? Es domāju, ka vecā derībā ir ļoti daudz misijas tekstu, un, un viens no spēcīgākajiem misijas tekstiem ir Jonas grāmata, kur Dievs sūta savu pravieti, kurš nu ir pilnīgi izgāzies kā misionārs, bet nu, viņš, viņš sūta un lai sludina Ninivei, lai sludina totāliem pagāniem. Tas ir fantastiski, kā mēs redzam, kā šie ninivieši atgriežas. Un es nedomāju, ka Jona tur lietoja milzīgas, skaistas metodes, bet tas, ka Dievs jau Ābramam pasaka, ka tevī tiks svētītas visas zemes tautas, ka caur tevi, ka tev ir jānes tā vēsts. Un, uh, un protams, es domāju, ka Tad ir arī šī pasīvā evanģelizācija, ko es teiktu, ja pasīvā misija, kur, piemēram, Rutis grāmatā, kur Dievs ieved pats ruti savā tautā un saka, jums būs viņu mīlēt, un jums būs mainīt savu attieksmi pret svešiniekiem, kas nebūtu nekalpo Jahvem uzreiz varbūt kalpo citiem dieviem. Šajā ziņā, es domāju, vecā derība runā par to, ka Dievs aicina visas tautas pie sevis, un ka Dieva žēlastība neapstājas tikai pie Izraēla tautas, bet ka tā ir arī mums. Mēs esam patiesībā pagāni, ja mēs skatāmies tādās vecās derības kategorijās. Lūksim Dievu, visvarenais mūžīgais debes Tēvs! Mēs te pateicamies, ka tu neesi atstājis mūsu neziņā, neesi atstājis mūsu maldos, šaubās, bet esi devis mums zināt par tevi, zināt par to, ko tu esi darījis un kāds tu esi, zināt arī par to, kāda mēs esam kā cilvēki. Mēs te pateicamies, ka tu esi devis savu vārdu, kurā mēs varam lasīt un dzirdēt tavu balsi katrā mūsu dzīves dienā. Kungs, mēs šajā dienā īpaši pateicamies Tev par vecās derības vārdiem, par visu to bagātību, to īstenību, to atziņas dziļumu, kuru tu, kungs, esi atklājis un turpini ikdienas atklāt mums caur veco derību. Mēs tā pateicamies Dievs, ka tu esi tas pats Dievs, kas runā jaunajā derībā, tas pats Dievs, kas runā arī vecajā derībā. Ka tavu žēlastību un tavu bagātību, tavu laipnību attiecībā uz mums mēs varam redzēt tikpat jaunajā derībā, tikpat arī vecajā derībā. Jo tu esi Dievs, kas esi no mūžības pirms šis laiks sākās, un tu esi Dievs, kuru priekšā arī mēs būsim reiz mūžībā. Mēs Tev lūdzam, kungs, ka Tu māci mūs lasīt, uzņemt Tavu vārdu ikdienas arvien vairāk un vairāk, ka Tu māci mūs saprast to, ka Tu uzrunā mūs caur to, lai visa tā bagātība, ko Tu savā vārdā esi devis, lai tā nepaliek kā tāda aizvērta grāmata, lai tā neaiziet garām mūsu dzīvēs, bet lai tā dziļi sakņojas mūsu sirdīs un lai mēs augam tajā, ka mēs tik tiešām topam gudri un ka mēs tik tiešām topam sagatavoti, pilnīgi un gatavi katram labam darbam tev vienīgajam visvarenajam Dievam par godu. Āmen!